Allahova zemlja je prostrana, samo oni koji budu strpljivi, bit će bez računa nagrađeni. ارحلوا حينا فحينا فاز من قام الليالي بصلاة الخاشعين أيها Ebu Sejid al-Hudri radijallahu anhu prenosi da je jedna grupa ensarija tražilo od Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem milostinju pa im je on dao zatim su ponovo tražili a on im opet dao što su tražili dok im nije sve podijelio što je imao a zatim im rekao sve što budem imao dobra ja ću vam podijeliti i ništa od vas neću sakriti ali ko traži i želi čednost Allah će mu i podariti ako traži i želi neovisnost Allah će ga učiniti neovisnim. Kogod se puno suzdržava i trpi, Allah će mu pomoći da bude strpljiv. Nije nikome dat bolji i značajniji dar od sabura. واقترب واسجد مرارا واجتنب طول الرقاد فظلام الليل جاري لوجوه القائمين فاز من قام الليل Studio Sebil vam predstavlja novo izdanje Sabur na putu iskušenja Abdul Varis Ribo.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 Iz tog puta neće skrenuti niko osim onaj koji je izabrao sam sebi propast i koji je izabrao sam zabludu. Ova vremena u kojima živimo danas, Oni koji se pridržavaju vjere su stranci u svom narodu. Tuđinci su na svom kućnom pragu. Nepoželjni su na mnogim mjestima. I to ništa ne treba da čudi i ne treba da uznemirava onoga ko se pridržava vjere. Jer je to Allahov Đelešanuhu sunnet, to jest Allahov zakon koji je postavio na ovoj zemlji i koji će ostati do sudnjega dana. To jest da će sljedbenici istine, sljedbenici Kur'ana i Sunneta uvijek biti omalovažavani, uvijek biti nepoželjni, nazivani raznim imenima sve dok ne dođe Allahova Đelešanu odredba i dok ne dođe pobjeda ovoj vjeri. Bez obzira što živimo u muslimanskoj zemlji, bez obzira što je većina muslimana oko nas živimo u jednom neislamskom društvu. Živimo u iskvarenom i pokvarenom društvu kojeg vode pokvaranjaci i gdje inicijativu i glavnu riječ vode sljedbenici zablude i sljedbenici laži. Nažalost, takvo je stanje, bez obzira što je ovo muslimanska zemlja. Ono društvo kome pravladava zlo, kome pravladava pokvarenost, izopačenost, blud, prostitucija, prelaženje Allahovih granica, to društvo je neislamsko društvo. Da bi imali jedno islamsko društvo, moraju se ispuniti određeni uvjeti, a to je da u tom društvu glavnu riječ vode sljedbenici istine, da oni upravljaju društvom, da oni vode inicijativu i da se grijeh ne čini javno i da se grijeh suzbije. Znači da oni koji čine grijeh budu manjina i potlačeni i omalovažavani od društva. To društvo će biti islamsko. Samo kada jeli, takvo društvo bude, tada možemo reći da živimo u jednom islamskom društvu. Ovaj dunjaluk, draga braćo, to je Allahovo pravilo, ovaj dunjaluk je prepun iskušenja, kako za vjernike, tako i za nevjernike. Allah Đelešanu, kako god iskušava vjernike, smrću, gubljenjem imetka, strahom, gubljenjem najmiliji tako iskušava i nevjernike. Sve ono što doživljavaju vjernici, doživljavaju i nevjernici. Međutim, razlika je između gledanja vjernika i gledanja nevjernika na iskušenja. Nevjernik gleda na iskušenja kao musibete koji ruše njegov život, ova jedini život za koji on živi i za koji se bori. Jer nevjernik ne gleda u ahiret, ne nada se životu na ahiretu. Zato ćemo vidjeti da danas na zapadu, u Americi, u naprednim zemljama, vidjet ćemo da je veliki broj samoubistava, korištenja droge, alkohola, prostitucije i svega onoga što ruši jedno društvo. Nevjerniku kada se desi da izgubi nešto što mu je drago, da izgubi zdravlje, da izgubi najmilije osobe, da mu se uništi metak, često se desi da na kraju sam sebe dokrajči, jer on ne gleda na iskušenja kao što gleda vjernik na njih. S druge strane, vjernik, onaj koji se drži Allahove Đelešanu u vjeri, gleda na iskušenja kao rezultat njegovog pridržavanja vjere. Znači, iskušenja su rezultat pridržavanja vjere. Naročito ona iskušenja koja vjernik doživljava od nevjernika, od Allahove Đelešanu neprijatelja. Sve ono što doživimo na putu vjere treba da to uzmemo kao iskušenje da Allah Đelešanuhu vidi da li smo iskreni u svojoj namjeri, da li smo iskreni kada smo izgovorili šehadet i uzeli ovu vjeru za pravi put. Samo ovaj dunjaluk koji je nevjernicima jedini život za kojeg žive, za kojeg grade, uzvišeni Allah Đelešanuhu za njega kaže A'udhu billahi mine šeitanir rađim اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما kaže uzvišeni Allah Đelešanuhu znajte da život na ovom svijetu nije ništa drugo do igra i razonoda i uljepšavanje i međusobno hvalisanje i nametanje u imecima i brojem djece. Primjer zato je bilje čiji raz poslije kiše oduševljava nevjernike, ono zatim buja, ali ga poslije vidiš požutjela da bi se na kraju skršilo. Samo ovaj donjaluk je poprište iskušenja, muka je tegoba. Onaj ko god bude tražio rahatluk na Dunjaluku, neće ga naći. Kaže, prenosi se da je jedan od velikih halifa želio da pobroji svoje sretne dane u svom životu pa je nabrao samo 24 sretna dana u svom životu. Uistinu je takav Dunjaluk. Igra i zabava, natjecanje i na kraju povratak uzvišenom Allahu Đelešanuhu kada se doživi vrhunac ili slavi vrhunac i metka Allah Đelešanuhu poziva i vraćamo se njemu ne nosimo sa sobom ništa nego samo naša djela zbog različitosti pogleda između vjernika i nevjernika, kada su u pitanju iskušenja i kada je u pitanju ovaj svijet, neminovno dolazi do borbe, do neprestane borbe između istine i laži. Borba između istine i laži, to jest između sljedbenika istine i sljedbenika laži, traje otkako je Adem stvoren i sve do dan danas i traje će do sudnjega dana. Često Allah Želešanuhu iskušava vjernike nevjernicima, kao što je to slučaj, jeli, i dan danas, a često i nevjernici budu iskušani vjernicima, kao što je slučaj sa džihadom, kada se nevjernici jeli, proganjaju, ubijaju, kada se uzima njihov metak i sve ono što posjeduju. Allah Đelešanu nekada uskrati pobjedu vjernicima, da bi iskušao kako će postupiti poslije toga. Kaže uzvišeni Allah Đelešanu, da Allah hoće, on bi vas protiv njih pomogao, ali on želi da vas jedne drugima iskušava. I sam ovaj život, kao kaže uzvišen Allah Đelešanu i smrt, stvoreni su da Allah Đelešanu vidi ko će bolje postupati. Ko će postupati prema Allahovom zadovoljstvu, a ko će postupati prema Allahovoj srđbi. Također kaže Allahu poslanik sallallahu alaihi sallam u jednom hadis kudciju, kaže uzvišeni Allah Đelešanu, poslao sam te da bi te iskušao i da bi druge tobom iskušao. Istina i pojava istine na ovome svijetu jeste jedno veliko iskušenje za sve. Sama istina razlučuje njene sljedbenike od onih koji to nisu. Allah Đelešanuhu znači iskušava ljude samim tim što je postavio istinu da vidi ko će slijete ko neće. Znači sva ova iskušenja, draga braćo, koja doživljavamo na putu vjeri, a to je srž naše teme, sva ta iskušenja vjernik gleda kao čišćenje i odgajanje vjerničke duše da ponese manet vjeri. To je Allahov sunnet i to se neće promijeniti do sudnjega dana. Iskušenja su neminovna bez obzira koliko mi bili nespremni za njih i bez obzira koliko bili slabi naši imani. Poslije iskušenja vjernik može biti u jednom od dva stanja. Prvo stanje da posustane i da ostavi pravi put i da ostavi ono što je razlog njegovih iskušenja, njegovog mučenja, njegovih nevolja i tako dalje. To je ono što niko od nas ne bi želio. I to je stanje oni koji su slabog imana, nepokolebljivi, koji nisu bili iskreni u svojoj namjeri kada su rekli gospodaru odazivamo ti se. Uzvišen je Allah Đelešanuhu za takve kaže u Koranu, za oni koji posustaju, ne izdržavaju, koji su pokolebljivi. Kaže, audu billahi mine šeitanu rađim, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعْدَابِ اللَّهِ Ima ljudi koji govore vjerujemo u Allaha, a kada neki radi Allaha bude namuke stavljen, smatra da je ljudsko mučenje isto što je Allahova kazna. Iskušenja su neminuna, draga braću. I sve ono što pogodi čovjeka od iskušenja na putu vjere, treba da to veliko dušo prihvati i da bude strpljiv na tome, znajući da je to od uzvišenog Allaha Đelešanu, ne da kori svoju vjeru i svoj put, ne odubila što ga može u nevjerstvo odvesti, pa da kaže ova vjera me dovela u ovakvo stanje. Zbog mog pridržavanja vjere, zbog mog praktikovanja vjere, ljudi me gledaju ispod oka. Ljudi me omalovažavaju, ne prihvaćam sam u društvu, smatraju nas ovakvima, smatraju nas nazadnim i tako dalje. Ako takva razmišljanja dođu u glavu jednog vjernika, postoji velika opasnost da skrene s pravog puta. Mi, nažalost, imamo dosta primjera u našoj svakodnevnici, oni koji se držali vjere pa su zbog iskušenja na koja su nailazili, popustili su svojoj vjeri ili su u potpunosti na ulubila ostavili pravi put i odali se zabludi i odali se e, džahilijetu i svemu onome čemu poziva džahilijet. Također uzvišen Allah Đelešanu kaže وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهِ عَلَى حَرْفِ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ نِطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انْقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ Kaže uzvišeni Allah Đelešanu ima ljudi koji Allahu robuju bez pravog uvjerenja. Nisu uvjereni da je to pravi put. Ako ga prati sreća, on je smiren. Znači, ako nema iskušenja, ako je u rahatluku, on je smiren, drži se tog puta. A ako zapadne i u najmanje iskušenje, vraća se na vjerstvu, pa tako izgubi i ovaj i onaj svijet, to je u istinu očiti gubitak. Mi ne smijemo, draga braćo, posustati. Malaksalost u okvirima normalnog je dozvoljena. Malaksalost imana, malaksalost. Međutim, malaksalost ne smije da ode do te mjere da čovjeka odvede iz pravog puta. Mi znamo da nije lahko živjeti u okolnostima u kojima mi živimo. Nije lahko sprovoditi vjeru, ali to je Allahu Želešanu sunnet. Iskušenja su e, neminovna pratnja pravoga puta. Put do dženeta, do Allahu Želešanu zadovoljstva je prekriven trnjem, prekriven neugodnostima, kao što se bilježi u hadisu, a put do džehennema je prekriven lagodnostima, rahatlukom i tako dalje, do džehennema. Čovjek ako hoće da se oda rahatluku, da udovolje svojim strastima, da ne bude imao iskušenja, neka se slobodno oda ovom dunjaluku, razvratu i tako dalje, to će ga odvesti u džehennu na udubila. Allah Đelešanuhu je daleko iznad toga da vjernike kažnjava iskušenjima. Iskušenja koja nas pogađaju, to nije kazna od Allaha Đelešanuhu za vjernika, nego je to čišćenje i spremanje vjernika da ponese emanet vjere. Allah Đelešanuhu kada hoće da neko ponese emanet vjere, stavi ga na iskušenja, iskuša ga da se očeliči pa da mogne nositi emanet vjeri. Jer emanet vjeri nije nimalo lahko nositi, draga braću. Kaže uzvišeni Allah Đelešanuhu Inna aradna l'amanete ala samavati wal ardi wal džibali فأبين أن يحملها واشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا Kaže Allah Đelešanu, mi smo emanet, jer emanet ove vjere ponudili i nebesima i zemlji i brdima, pa su se oni sustegli, pobojali da ga ponesu, odbili su, ali ga je ponio čovjek, zaista je on lako mislen i sam sebi nepravdu čini. Uzeo je emanet te vjere, ali ga ne nosi onako kako ga treba nositi. Dok naiđe na iskušenja, baca ga sleđa, jeli, baca taj emanet i prepušta ga drugima tako propasti i svoj dunjaluk i svoj ahiret. Nema sumnje da je ovaj put prepun iskušenja i da je to znak ispravnosti ovoga puta. Kaže, upitan je jedan od velikih misionara ovoga vremena nakon što je bio zatvaran, mučen i proganjan, upitan je o svemu onome što je doživio na tom putu, pa je rekao da nema ovih iskušenja i da nema ovih prepreka, posumnjali bi u naš put. Posumnjali bi da li smo na pravom putu ili nismo. Zato ako čovjek doživljava iskušenja na putu vjere kao vjernik, neka zna da je na pravom putu. Je sljedbenici laži, nevjernici, Allahovi neprijatelji, kršćani židovi, licemjeri, između nas nikada neće biti zadovoljni sa nama dok god praktikujemo islam i dok god pozivamo islamu i dok se god borimo za islam. Ako zapad, ako židovi, Amerika, i ostali, ako budu zadovoljni sa nama kao muslimanima, onda treba da prispitamo svoju vjeru. Treba da prispitamo svoju vjeru, jer neće nikada biti zadovoljni. Čudo je da danas imamo jeli, muslimana u islamskom umetu s kojima su zadovoljni židovi kršćani. Pa im čestitaju blagdane, pa im čestitaju ovo, pa im čestitaju ono. A nećeš nikada naći da su Amerika, Zapad i ostali da su čestitali muđahidima nešto, nego uvijek napadanja, uvijek prozivanja, teroristi, fundamentalisti, remete svjetski mir, remete sigurnost, tako dalje, tako dalje. Ako ovo čovjek, vjernik, doživi na svome putu i neka zna da je na istini i neka samo poveća svoje, svoje djelovanje i svoje ubjeđenje i svoj iman. Znači, prvi je stav da čovjek posustane, ne bila da nas nalazi šanu sačuva toga, da posustane s pravog puta i ostavi vjeru. Ili u potpunosti ili djelomično. Drugi stav je da bude strpljiv i ostane ustrajan na Allahovom Đelešanovu putu, na putu istine, bez obzira na kakva iskušenja nailazio. Koliko god se povećavala iskušenja, vjerniku se povećava jekin ubjeđenje da je na pravom putu.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 Prolazi su kroz takva iskušenja da je i čak I poslaniku sallallahu alejhi ve sellem koji je bio podržan muđizama, koji je bio podržan melekima da je dolazi u teško stanje. Kaže Allah dželešanu za njih, oni kojima su ljudi rekli Ljudi se radi vas skupljaju, pa i se pripazite i bojte. Kaže, to im je samo ubjeđenje povećalo i rekli su, dovolja nam je Allah, a divan je on pomagač. To je akida vjernika i to je akida mu'mina. Ono što se dešava danas u islamskom umetu, sa islamskim pokretima, sa buđenjem muslimana, možemo slobodno reći da je slično sa onim što je se dešavalo za vrijeme poslanika sallallahu alejhi Danas su vjernici u manjini nemoćni, slabi. Prolaze kroz jednu fazu iskušenja. Na njima je da urade sve što je u njihovim mogućnostima i da kažu, kao što je rekao i poslanik sallallahu alejhi ve sellem, dovoljan nam je Allah, a divan li on pomagač. Allah Đelešanuhu nikada neće ostaviti vjernika na cjedilu ako slijedi Allahove naredbe i kloni se Allahovi zabrana. Ako ide pravim putem koji je ostavio Resul sallallahu alaihi sallam, Allah Đelešanuhu neće ga nikada ostaviti na cjedilu. Bez obzira koliko bili malobrojni, bez obzira koliko bili slabi, Allah Đelešanuhu će dati toj malobrojnoj i slaboj skupini na kraju da doživi pobjedu, ali nakon iskušenja, nakon strpljivosti na putu ti iskušenja. Ovo je stav vjernika. Ove riječi je izrekao Ibrahim a.s. isto kada je bačen u vatru, kada je bio nemoćan. Kada su ga uhvatili mušrici i bacili u vatru, pa je rekao Hasbi Allahu ni'mal vakil. Dovoljan mi je Allah, a divan je on pomagač. Tada Allah Đelešanuhu šta? Šta čini Allah Đelešanuhu? Kaže vatri, o vatro, budi hladna i spasonosna za Ibrahima. Vatra se odaziva Allahovoj naredbi, i ne naudi, ne prži Ibrahim a.s. Tada Allah Đelešanu daje keramete, naravne ili ovaj pojave, gdje čuva vjerničku skupinu od potpunog uništenja. Takav slučaj je bio na Bedru, kada je Resul sallallahu alejhi ve sellem digao visoko ruke uzvišenom Allahu dželešanu i rekao: "Gospodaru, ako uništiš ovu skupinu vjernika, nećete niko na zemlji obožavati." Omjer snaga je bio je li vjernici su bili malobrojni mušici puno brojniji, puno naoružaniji, ali Allah Đelešanuhu daje pobjedu. Pobjedu i šalje vojsku, svoju vojsku koju oni nisu vidjeli i koji su bili uzrokom njihovog poraza. Tako je stanje i to je Allahu sunne, draga braćo, do sudnjega dana. Vjernici neće biti ostavljeni na cjedilu ako budu pokorni i ako budu davali sve osobe da ustraju na putu ove vjere. Također u bici na Hendeku, deset hiljada mušrika i saveznika su opkolili Medinu da unište i da u potpunosti unište poslanika sa selem i one koji su ga slijedili. Muslimani, ashabi nisu bili naoružani dobro, nisu bili spremni, međutim Allah Đelešanuhu daje vjetar i daje kišu koja je rasjerala sve mušrike bez borbi. To je ono, draga braćo, što nama fali, što nam fali ubjeđenje da će Allah Đelešanuhu ovu vjeru pomoći Pa makar to nama na prvi pogled izgledalo nemoguće. Allahova Đelešanu je milost, draga braćo, da stavi vjenike na iskušenja iz razloga što mu podari strpljivost. Pa izdrži na putu iskušenja i zasluži Allahu Đelešanu nagradu. To je jedan od uzroka iskušenja na putu vjere. Kaže, prenosi se od Sa'ada ibn Abi Vakasa da je Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao Ljudi sa najvećim iskušenjima su vjerovjesnici, pa zatim oni koji su im najbliži, pa oni najbliži. Čovjek će biti iskušan prema svojoj vjeri, pa ako mu vjera bude čvrsta, povećat će mu se iskušenja, a ako mu vjera bude labava, bit će iskušan prema svojoj vjeri. Iskušenja će gaziti čovjeka sve do ga ne ostave da hodi po zemlji bez jednog grija. Allah Đelešanuhu želi vjerniku dobro. Allah Đelešanuhu zna slabost našu zna je bolje nego mi, on nas je stvorio, on je naš stvoritelj. Čovjek će biti iskušan prema svojoj vjeri. Onaj koji se bude više pridržavao vjeri, više sprovodio vjeru u praksi, bit će više iskušan. To svi vidimo jeli, našim očima. Znači onaj koji se manje drži vjere, manje sprovodi vjeru, manje je iskušan. Allah Đelešanu želi da uzme naše duše, da bude zadovoljan sa nama. Da uzme naše duše čiste bez grijeha, da odemo Allahu Đelešanu bez jednog griha i to je jedna od mudrosti iskušenja na koja nailazi vjernik na putu vjere. Kaže Ibn Taymije, rahimehullah kada su ga zatvorili, kada je bio mučen, kaže šta mi mogu moji neprijatelji? Ako me ubiju, to mi je šehadet. Ako me zatvore, to mi je osamljivanje sa mojim gospodarom, ako me protjeraju, to mi je turizam na Allahovom putu. U svakom slučaju vjernik nikada ne gubi. Takođe se prenosi u hadisu koji je sahi, kaže poslanik sallallahu alaihi sallam, čudna li je stvar vjernika ili čudan li je slučaj vjernika. Sve što ga pogodi njemu je dobro. Ako ga pogodi mu sibet kakav iskušenje, on zahvaljuje Allahu Đelešanu na tome i strpi se, pa mu bude dobro. Kaže, ako ga pogodi kakvo dobro, Kaže, on zahvaljuje Allahu Đelešanu, pa i to bude dobro za njega. Kaže, to nije slučaj ni sa kim drugim osim svjednikom. Ono što je u našim prsima, draga braću, naša vjera, naša akida, to nam ne mogu nikada uništiti, nikada oteti. Mogu nam zabraniti to ili ovo, ali ono što nam je Allah Đelešanu ulio u naša srca, to nam ne mogu uzeti i to će uz Allahu Đelešanu pomoći i na kraju uništiti kada Allah Đelešanu bude to želio. Na putu Islama imamo više vrsta iskušenja, imamo više formi iskušenja. Prvo iskušenje je od laži i njenih sljedbenika. Ono što danas doživljavamo na ovim prostorima. Iskušenje od laži i njenih sljedbenika. U tu skupinu možemo svrstati razne, jeli, razne kategorije ljudi, kršćane, židove, komuniste, licemjere, ateiste, sekulariste, sve one koji pozivaju laži i koji šire laži, bore se protiv istine. Mi doživljavamo na tom putu razna iskušenja preko medija gdje nas prozivaju razno raznim imenima, preko novina gdje pišu o nama razno razne izmišljotine i tako dalje. Međutim, nas ne treba to da provocira. Ne trebamo da nasjednemo njihovim provokacijama jer oni i žele to. Oni žele da mi povučemo kakve poteze koji će nama otežati put dave i koji će nama jeli, zakrčiti put širenja Allahove Đelešanu u vjeri. Drugo iskušenje je iskušenje u porodici. Mnogi od nas imaju u porodici ili majku, ili oca, ili sestru, ili brata koji se nisu odazvali Allahovom pozivu i koji se ne pridržavaju Allahove Đelešanu u vjeri. To je veoma teško svakom čovjeku. Naročito ako mu otac i majka nisu na pravom putu, ako mu majka nije pokrivena, ako ga ne razumiju, Čak se dešava često da otac ili majka istjeraju sina iz kuće zbog toga što se drži vjere. To su uistinu iskušenja. To su uistinu iskušenja, ali onaj koji najđe na takve iskušenja treba da zna da je to Allahu sunnet, da je to pravilo i period kroz koji mora proći da bi došao do konačne pobjede i do konačne svjetlosti jer za ovu vjeru. Također, od iskušenja je da Allah Đelešanuhu podari dunjaluk, otvori dunjaluk nevjernicima i sljedbenicima laži. Pa vidjet ćemo među nevjernicima i licemjerima velike bogataše, velike biznismene, profesore i tako dalje, dok s druge strane vjernik je nezapažen u društvu. Niko ne obraća pažnju na njega, ne respektuju ga. Naravno, sve to iskušenje na putu vjere na kojem vjernik treba da bude strpljiv. Dalje je iskušenje sredine u kojoj čovjek živi. Na početku smo rekli da je čovjek u neislamskom društvu stranac, da se osjeća kao stranac. Mi to doživljavamo. Gdje god da dođemo, dođeš u općinu, dođeš u policiju, svi te gledaju smrknuti. Ovaj došao ili da digne policiju u zrak ili da napravi neki belaj. Dođeš u bolnicu, dovedeš ženu. Znači, gdje god dođeš, osjećaš se kao stranac, Kao da nisi od ovog naroda, kao da nisi stanovnik ovih prostora. Kao da se sa mira sišao. To je iskušenje koje čovjeku pričinjava velike prepreke, ali čovjek treba da izdrži na putu vjere. Dalje napredak i vodstvo nevjeničkih zemalja. Pogledajmo Bosnu i Hercegovinu. Pogledajmo jeli, Zapad i Ameriku. Došli su da nam kroje ovdje zakon, okupirali su, na najmudriji način okupirali su našu zemlju. Ušli su bez žrtava. Zauzeli su najvažnija mjesta u našoj zemlji i kroje nam zakone, pravila po kojima treba da se ponašamo. Ne možemo im ništa sad za sad, jeli? Zbog naše slabosti. Ne mislim zbog slabosti onih koji se pridržavaju vjeri, nego u globalu zbog slabosti muslimana i slabosti ovoga umeta. Da su muslimani kako treba, ne bi dozvolili da mu nevini kuđe u njegovu zemlju da mon bude vojska, jer mi nemamo vojske, oni su nam vojska. Nemamo policije, oni su nam policija. E sve što IPTF kaže našoj policiji, ona mora da to ispuni. Mijenjaju ministre i predsjednike kako oni hoće. Šta je to nego jedna kolonializacija, jedno mudro okupiranje muslimanske zemlje?